Pružena ruka. Pozdrav slušateljima Internet Radija Srijem. E, javlja, e, odjavljam se Sanja Benić iz udruge Down Sindrom Osječko-Baranske županije. E, razgovaramo sa gospođom Mirilom Tičinović, dopredsjednicom udruge, već deset godina od kad udruga postoji. Vi ste, jel tako, već u, u udruzi od njenog početka? Evo, dobar dan e, svima vama i vašim slušateljima. Drago mi je što smo e, gosti u vašoj emisiji. E, da, ja sam osobno i uz nekolicinu roditelja ovdje već deset godina, znači od samog usnitka udruge, odnosno mi roditelji smo jednostavno potaknuti nekakvom potrebom da našoj djeci ipak osiguramo nešto više od onoga što redovne institucije omogućavaju E, odlučili osnovati udrugu i na taj način e, okupiti i e, našu djecu, a i ostale nove članove i novu dječicu koja dolaze nove ovaj svijet sa sindromom Down kako bi zajedno rasli i razvijali se i jednostavno pomagali njihovom razvoju. Možemo li na početku čuti osnovne značajke osim ovih koje ste rekli udruge, i s kojim se u programima bavite ovih 10 godina, koliko članova korisnika okupljate, s kojim se rezultatima možete pohvaliti i čemu još stremite? E, udruga broji oko 40 članova, pri tome mislim samo na osobe sa sindromom da ne pribrajamo tu e, i njihove obitelji, ali članove obitelji. E, kroz ovih 10 godina pa možemo se pohvaliti samim tim da smo ustrajali 10 godina biti aktivni i raditi u kontinuitetu, e, iako smo tek prije otprilike nekako dvije godine e, uspjeli riješiti jedan e, prostor koji smo iznajmili, a dosadašnji rad se odvijao ili u prostorima naših kuća, stanova ili u nekakvim prostorima gdje smo iznajmljivali po, po par sati kako bi se radilo s djecom. E, tako da sve te godine je bilo teško, ali jednostavno smo bili ustrajani i nismo htjeli e, prekinuti rad udruge. E, sad kada imamo prostor ide sve puno lakše. Prostor smo participirali na natječaju koji je grad Osijek objavio, prošli smo na natječaju i imamo tu kancelariju na adresi Bartola Kašića u Osijeku i kako evo nekakve lijepe stvari kad se dogode ne dolaze same, iako smo tamo u najmu, ovaj prostor gdje ste vi danas naš gost, e, smo dobili na korištenje. Znači to smo dobili na korištenje, tako da sad radimo na dvije lokacije, s tim da smo odvojili onu lokaciju koju sam prvo navela, tamo su nam rad sa mlađom i manjom djecom, možemo tako bi razlučila od beba pa do preškolske, obzirom da je tamo tijekom zime onako nekako topliji i manji prostor, a obzirom da su oni osjetljivi jer e, su djeca osjetljivija, bolesnija su, imaju nekakve srčane poteškoće i onda moramo paziti i na taj način da prostor bude adekvatan. A obzirom da su u zimskim periodima tamo puno toplije, tako da oni rade na toj lokaciji, a ovi stariji, znači školski, pa nekih 17, 18 godina, 19 već koliko neki imaju, evo mi smo ovdje u ovom prostoru koji je veći i koji je pa adekvatan za nekakve njihove trenutne prostore vezano i za nekakve fizičke i tjelesne aktivnosti. Da, vidim, prostor je lijepo ukrašen, međutim, još uvijek stoji ime kandita iznad njega, ali tako? I da, svoje ime kandita, to smo i dobili njih na, od njih na korištenje, to je, nije u naše da skinemo, nama to zapravo ni ne smeta. Ono što su oni nama i pomogli, kako ste mogli vidjeti na izlogu te nekadašnje trgovine poznate kanditove e, je veliki naš logo, znači sa suncem, sa 21 krakom, što značava jel, taj e, na 21. kromosomu i mm, mi smo u stvari jako sretni kada neko prepozna naš rad i kada nam omogući da se rad više i razvija. Samim tim, kada čovjek dođe do nekakvog vlastitog prostora, eh, prepoznatljivi je u radu, više se to vidi, e, više ima mogućnosti, više nam se javljaju volontera. E, mi jako lijepo surađujemo sa volonterima, to su stručni suradnici. Mhm, kada smo kod volontera, znači broj volontera koji imaju stručno zvanje je potrebno za rad s djecom oboljelom od e, sindroma Down je velik. Kako oni doprinose boljoj kvaliteti života osoba svojim sindromom, kako evo dolazite do njih, koliko njih imate? E, pa kako dolazimo? E, neko se nama i sam javi, e, ne, do nekih mi dođemo po nekakvom preporukom ili po nekim poznanstvima. Ima dobro je to što ima dosta volontera koji su zapravo stručni ljudi. Imamo mi volontera puno koji su studenti. Znači studentima je bitno da oni sudjeluju u radu udruge i da se razvijaju, da se susretu, susretnu sa e, stanjem djece ne samo kroz teoriju nego i praktički. Naravno da je to nama dobro i kroz udrugu jer nam puno pomogu i kroz rad. E, imali smo jako divnih studentica da ono stvarno kada završe e, taj svoj studij koji su upisali mjene, mislim da će biti baš jedne e, adekvatne i sposobne i dobre osobe za rad sa djecom s posebnim potrebama. A što se tiče samih već stručnjaca, da li, stručnjaka, da li oni bili psiholozi, logopedi, defektolozi, E, fizioterapeuti, znači sva ta zvanja i zanimanja su nama dobro došla, tako da bez obzira do kog dođemo i ko nam se javi, s kim se uspijemo uspostaviti suradnju, ona je jako dobro došla našoj djeci. Znači osim volontera, e, osim e, vas u udruzi, što kažete ne volite neke etiketiranje, da. zato što svi radite neki težak posao, pa s kojim još udrugama i zapravo institucijama surađujete? A pa surađujemo i sa udrugom e, Novi dan, surađujemo i sa udrugom Delfin, e, oni su plivanje, imamo naših e, klinaca sa sindromom koji idu na plivanje i koji ostvaruju čak jako lijepe rezultate, imamo tu nekih medalja, pa udruga mogu, znači terapijsko jahanje, mi udruge onako dosta surađujemo u svojim nekakvim mogućnostima, okvirima, ali zapravo se svi poznajemo i svi surađujemo i mislim da E, ja ovako kao roditelj znam nekad reći da zapravo mi ne volim što postoje razno razne udruge, jer ima razno raznih udruga. I mislim da bi bilo idealno kad ne bi postojale. Zato što znači da bi onda u sustavu sve bilo riješeno, da to ne bi bilo potrebno. Ali obzirom da nije tako, one su e, stvarno neophodne. Neophodno su i djeci sa bilo kojim poteškoćama, ne sad samo koji ima Down sindrom, nego sa bilo kojim poteškoćama su bitne da oni e, se razvijaju jer im se omogućuje neke stvari što nije riješeno kroz sustav, ne znam, bolnice ili ostalih institut subaga ili e, to je sve nedovoljno. Znači to im puno omogućuje. Omogućuje roditeljima da razmjenjuju svoje iskustva koja su bitna i za rad s djecom, ponašanje s njima i što se tiče nekakvih medicinskih poteškoća imaju, ta sva iskustva su bitna. E, bitno je evo sada razvijanje kroz e, volontere, znači da te buduće nekakve osobe koje će imati nekako svoje zvanje i zanimanje da se susreću sa zapravo stvarnim osobama, da ne, ne bude samo to tere. I udruge kao udruge su neophodne. Naravno da tu treba je puno posla i, i puno problema. Lakše se obratiti udruzi nego nekome na većoj poziciji. Evo kada smo već e, što se tiče obrazovanja, integracija u obrazovnom sustavu osoba koje boluju od sindroma davno ima puno prepreka. E, s čime se roditelji suočavaju prilikom e, obrazovanja svoga djeteta? Pa ja mogu pričati na ovom nekakvom osječkom nivou, iako znam neke stvari koje su van Osijeka i puno su bolje e, riješene Zagreb. Split je isto izuzetno dobar, e, jako dobar i voljela bi da je tako i u Osijeku, ali nažalost nije. Što se tiče integracije e, djece u taj nekakav sustav školstva, Vezano za vrtičku dob, znači za eh, integraciju vrtiće je kod nas odličan. Znači to smo zaista uspostavili dobru suradnju, djeca idu u redovne vrtiće, u redovne skupine, E, ima i vrtić ima skupinu sa djecom s poteškoćama koje su teži oblika, naravno da i tamo mogu ići, znači, ali idu u redovne skupine sa ostalom djecom, prekrasno su prihvaćena prvenstveno od djece i zapravo to pokazuje da sav taj nekakvi nesrazmjer ili jaz koji se možda javlja u nekakvoj starijoj dobi počinje kod, kod e, starijih, kod nas odraslih osoba. Djeca nemaju to. Djeca jako lijepo komuniciraju bez obzira da li neko ima neke poteškoće ili ne. Tako da ta integracija što se tiče vrtića je odlična. Što se tiče školstva, ja osobno prvenstveno govorim kao mama, a onda kao e, članica udruge, e, nisam zadovoljna E, imamo školu koja već godinama e, u Osijeku recimo Ljudevit Gaj i mislim da je to sva zasluga njihove ravnateljice. E, oni imaju razred, to je djelomična kao integracija, oni imaju razred gdje on, pojedine predmete pohađaju znači djeca s različitim poteškoćama u razvoju, dok tipa ne znam, tjelesni, glazbeni, likovni, Eh, oni su integrirano svako dijete s poteškoćama u svoje redovni razred s ostalom djecom i to super funkcionira. Nažalost, eh, ostale eh, osnovne škole u gradu Osijeku ne rade po takvom principu, iako ja mislim da je to sve do ravnatelja, jer se u nekim drugim gradovima malo to sve drugačije funkcionira nego kod nas. Većina naše djece ide u Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark. Mhm. Oni zaista svake godine su sve e, napućeniji, mhm. što znači da se sve više i više rađa e, osoba sa različitim poteškoćama i mislim da e, kod kategorizacije, veliki broj komisija zapravo dijete ocjene nedovoljno sposobnim da pohađa razredni odjel u Centru za odgoj i obrazovanje, kako se tome može stati na kraj? Koji je najbolji način po vama da dijete stekne što bolje obrazovanje, jer e, osobe sa Down sindromom zapravo <laughs> ostvaruju dobre rezultate? Pa to je meni žalosno, zato što ako već e, djeca e, ne mogu ići u na školski sustav, znači idu u centar za odgoj i obrazovanje, onda mi nije jasno kako i koja je to kategorizacija da oni ne mogu pohađati razrednu nastavu u centru za odgoj i obrazovanje. Znači ja, e, to je program ipak drugačiji od redovnog školstva i to mi nikako nije jasno i e, to je sve baš problem te kategorizacije i nečega što evo nekakav neki liječnici ili neko stručno osoblje jednostavno zapečate dijete i ne pokušava se iz djeteta izvući taj maksimum. Jer ja mislim, znači to je sad moje stvarno mišljenje kao roditelja, a i mogu govoriti ispred mislim svih članova udruge vezano za to, moje mišljenje da skoro svako dijete, 99,9% u Centru za odgoj i obrazovanje bilo koje može pohađati njihovu razrednu nastavu. Znači ne odgojno obrazovne skupine nego njihovo razrednu nastavu. Ne da, da treba jer ono to može, zato jer mi roditelji svako misle da njegovo dijete može. Stavimo to na stranu, <clears throat> nego mora. Jer samo na taj način se iz djece izlači onaj maksimum. Jer ako dijete naj da ide u školu igrat se, slagat nešto, vi ne možete njega ni prisiliti da on radi, radi nešto drugo. Jer oni isto, ne znam, do, dođe kući, nemam zadaću, nije učiteljica rekla, kao i ostala djeca u drugim školima, Tako je to. Znači, moje mišljenje zaista da svako dijete, da, aj dobro, svako 99, ali to znači skoro svako, može pohađati razrednu e, nastavu u odgojno-obrazovnim centrima. E, slično kao i kod drugih ranjivih skupina, nakon sustava obrazovanja javljaju se novi problemi u kontekstu društvene uključenosti. Što možemo reći o zapošljavanju osoba s Downovim sindromom u Hrvatskoj, što možemo kao društvo učiniti po tom pitanju? Evo imamo slučajeve gdje se zapravo osoba s Downovim sindromom normalno zaposlila i uklopila u radno okruženje. Pa imamo slučajeva da jako lijepo su funkcionirali, bilo je primjer, ne znam, sad možemo reklamirati ili ne, ali zašto ne ako su e, zaposlili takve osobe. E, imali smo e, djevojku našu iz Splita koja je radila u DM-u, pa je bio onaj dečko u Baumaxu Slagopolice, pa je bio onaj dečko u kuhinji. E, mi kada smo se osnovali prije 10 godina, onda vam je bio jedan simpozij u Puli i bili su razno razni znanstvenici iz Europe eh, i bilo je puno naših čak znanstvenika koji vani rade, svjetski su priznati. I eh, pričali su o Down sindromu, istraživanjima, šta, kako, na kojim područjima se radi. I ono što se mene najviše domilo, i to uvijek spominjem, eh, bila je jedna žena koja radi u Centru za socijalnu skrb u Italiji. Znači, Italija, to su naši susjedi, jel tako? i prikazivali su, znači tamo ono sva djeca idu u redovno školstvo, kad završe stvarno se nastoji da se njima omogući nekakvo zaposlenje i prikazivali su e, jednog dečka koji je radio u McDonald'su. Znači, on je radio u McDonald'su, nije na blagajni, njima je to abstraktno. Novac, papirnato oko vrijednosti, to je njima abstraktno, ali je radio tamo iza gdje se slažu sendviči. Znači, kad njima točno da upute, u, ne znam, taj sendvič treba i to, to, to, nema greške. Znači, mogu raditi, mogu raditi, ne znam, ja gledam po mojom malom onu vrtu i kopa i sadi i zaljeva oni su fizički spremni, jesu malo i tromiji i mm, taj prstohvat im je teži, ali jednostavno to nisu osobe koje trebaju kada napune 20 godina, 20 i nešto, kada ne mogu biti više u nekim institucijama poput škole, da budu osuđena da, ne znam, sjede kod kuće u dnevnoj sobi i gledaju televizor ili prčkaju po kompjuteru i čekaju dok im roditelji dođu kući s posla, e, a uz to vrijeme ih neko mora ipak čuvati jer nisu samostalni da bi imali, ne znam, nekakvu aktivnost. E, gospođo Tičinović, sama ste majka djeteta s danovim sindromom. E, s kojim ste se izazovima suočili? Kako ste stali na kraj preprekama, stigmama, predrasudama? Biste li balim dijelome, evo, slušateljima približili svoja iskustva? Pa, moje iskustvo na početku kad sam postala mama, meni je to onako bilo sve ok, pa dobro, ima nešto. I što sam istraživala kako ja sad mogu pomoći da njemu bude što lakše, pa sam se našla na, nekakve odgovore da tu nema lijeka ili nešto, pa sam rekla da dobro, ok, ja ne tražim lijek, nego što da ja radim, ili trebam nešto masirati, ili trebam nešto dodatno, što da ja radim da, da ne znam nešto pomognem, jer on je bio beba koji sve druge papa spao dobro imali problema tu pri porodi, sve, ali to stavimo na stranu, znači kasnije beba koji svako drugo beba. Znači trebamo na vrijeme pravo vremeno početi nešto vježbati, a baš ne dobijate upute. To je bilo tada, prije 13 godina on sad ima. Nije bilo ni na internetu takvih stvari. E, ehm, tako da sad je puno lakše, evo ovaj, ovaj priručnik, to ću vama isto pokloniti, da imate, mislim da je to jako dobro, znači to su mi sve udruge s Down sindrom u Hrvatskoj, zajedno sa našom krovnom udrugom napravile i ti, ti e, priručnice se dijele i po bolnici i nosili smo u škole i u knjižnice i, i svagdje. To je baš onako nešto osnovno i malo iskustava sa sindromom Down koje je povijest na što treba vratiti pažnju. Tako da što se tiče Leona, on je u svojoj obitelji i tom nekakvom užem okruženju dobro prihvaćen od samog početka. Ja se prema njemu sasvim normalno ponašam kao da i nema sindrom dan. Znači, i viknem na njega kad nešto napravi, i razgovaramo, i on meni, i sad je u pubertetu, i on meni isto svašta odgovori. Tako da jednostavno probamo funkcionirati na nekakav normalan način. Meni je ono najviše što možda kao majku boli i kao ostale roditelje ovdje što, što će biti ono kasnije. I sad mi kao udruga imamo nekakve svoje isto ciljeve u budućnosti, to je da se nadovežem na možda još ta neka prethodna pitanja koja ste postavili, mi bi htjeli upravo zbog toga što ne znamo šta će biti s njima nakon 20 i neke godine, htjeli bi im osigurati da i ovdje imaju dalje nekakve aktivnosti. Znači da se osjećaju ipak društveno korisni. Što se znači <clears throat> e, tiče Volim naglasiti još e, upitati kad je riječ o zakonskim pravima osoba s Downovim sindromom i njihovih obitelji. Dosta nas se teško s time e, nosi i prati sve te promjene. Koja zapravo prava imaju obitelji i osobe oboljele od Downovim sindromom? A ono što prvo treba napraviti je da se nekako <laughs> potrudi, potrudi da dijete ostvari tu osobnu invalidninu. Možda to nekome onako zvuči bez veze što se mi dosta roditelji na to pozivamo, obzirom da je evo, većina nas i radi u radnom odnosu, ali nije to, to vam nije, da odmah razjasnimo da možda bude vašim slušateljima jasno, to ljudi ne traže niti kao neku socijalnu pomoć, ni kao nešto, neki, to je nešto što njima pripada. A zašto im pripada i treba im pripadati, zašto im treba pripadati? Zato što oni im, znači jako velike troškove. Vi sve što idete trebate probati naći negdje nešto nekom privatno probati, dati, platiti da bi se dodatno radilo. E, ta invalidnina bi trebala njima ostati cijeli njihov život. Zašto ostati cijeli život? Zato što danas sutra nas roditelja neće biti. Oni će imati tih, tih svojih 1250 kuna, E, nekakvog iznosa koji će biti njihov. Za taj neki iznos će neko moći mjesečno dalje nastaviti brinuti o njima. Znači, to su neke stvari koji možda ovako na prvu e, djeluju grubo, ali zapravo ne, to je, to je neophodno. Znači, to je nešto na što oni imaju pravo i što roditelji mogu e, biti do njihove sedme godine ili osme, devete, kak sad već zakon mijenja, na porodinom dopustu ili što mogu kasnije tražiti da budu majke njegovateljice, ali to su opet sve procedure koje treba osoba zadovoljiti i samo to dijete da bi majka ostvarila biti kod kuće s njim i da mm, se nadovežemo, što zapravo podrazumijeva još e, rehabilitacija djeteta s davnom, e, u kojoj mjeri ona individualna, u kojoj mjeri je struka uopće usporediva sa prilikama u Europskoj uniji? naša struka je dobra. E, ja ne mogu reći da nije i, i, dobra je stvar, je samo koliko ko hoće i koliko zakoni možda im natjeraju nekog da ima obvezu prema tome. Mislim da bi to trebalo zakonski više regulirati. E, svaki znači taj rad sa dijetetom e, može biti e, idealno kad je individualan. Jer koliko su oni isti, toliko su i različiti, ali puno toga se može raditi s njima i skupno. Znači sve te nekakve društvene i vježbe i o, znači to se zaista može raditi skupno. Individualno je više kad oni budu možda malo zreliji pa za nekako pisanje ili nešto, onda im treba i mir i bolje će zapamtiti kad individualno jer im neće niko raditi dekoncentrirati ih i ometati i skretati im pozornost. Ali kod njih je specifično što Znači kad se počne raditi ono od maltene prvog dana i što onako dugi period vi vidite kao da nema nekog pomaka. Znači radi svaki dan isto ponavljaš i onda kažeš pa ne mogu vjerovati da baš nema pomaka. I onda vam sam to odjednom kod njih klik i zapravo sve ono što ste vi radili, a mislili ste kak nema pomaka, sve je isto, zapravo urodi plodom. Jer treba proći neki period da bi to sjelo kliknulo i da bi zaista kod njih se počelo nešto razvijati. Znači ništa vam nije uzalud. Svaki rad jako puno koristi. Spomenimo e, još pokoje ovu provedenu aktivnost. Održali ste i Date Action, e, također je vi jedan projekt. Recite nam nešto o mi smo podržali jako puno e, projekata sa jako puno Ma znate, ne bi ja u stvari izdvajala ni, ni jedan projekt poseban, jer mislim da, da bi možda ne, nešto preskočila, a nije u redu. Znači sve ovo što smo mi uspjeli odrađivati sa razno raznim ili, ili, ili tvrtkama ili, ili ljudima dobre volje ili nekakvim našim projektima na koje se apliciralo i dobili su, oni su svi hvale vrijedni i jako puno koriste nama kao udruzi i našoj e, djeci. E, nama su svi projekti, odnosno e, preko ti nekakvih projekata možda jednostavno porasta više naša vidljivost naša vidljivost eh, da, da evo vidite i vi kao novinari ili nekakvi drugi, drugi sugrađani porasla je naša vidljivost eh, i taj paste eh, je dosta aktivan i, i to se sve prati ali sa, samu aktivnosti projekat ja ne bi izdvajala nijedan posebno, stvarno mislim da ne bi bilo fair prema nekim drugima da, da neki istaknemo posebno, ali ono što je bitno da svaki projekt koji nama prođe, koji probamo i uspijemo ostvariti je jako bitan za rad udruge i opstanak udruge. Što to uspijete ostvariti, koje ste promjene napravili svojim projektima? E, pa ostvarili smo to da kroz svaki projekt, znači kako koji projekat nam prođe, toliko nama on omogućava E, da mi ipak, ipak probamo i nastavimo e, i dalje održavati rad sa, sa djecom. Znači taj, taj kontinuitet, kontinuitet je bitan. Kroz razne projekte uspijemo nabavljati od opreme što nam treba za djecu, didaktičke, pa pomagala. To vam je sve onako, ne znam, dosta su cijene onako izrazito veće od onog što bi možda trebale biti. Znači kroz svaki projekt mi se jednostavno kao udruga razvijamo. Sljedeći projekti koji su nama u, u planu su možda malo veći, ali ne znam kada će im biti moguća realizacija, na koji način, jer tu još razmišljamo šta, to je ono što sam malo prije bila počela pričati, mi želimo njima osigurati nešto gdje će moći nešto raditi, biti društveno korisni. Da li će to biti, ne znam, štampanje nekih pozivnica za svatove, da li će E, ići u tome da probamo uzeti pa nekakav plastenik, plastenik pa da sadimo nešto pa da pravimo džemove ili nešto. Da li će to, znači onako u tim nekim smjernicama idemo, ne znamo još na šta bi točno se odlučili zato što obzirom da je to teško sve ostvarivo, moramo gledati šta je nešto što je dugotrajnije rješenje da bi oni mogli raditi. I mislim mi kao roditelji pogotovo, jel? Sve što oni ne mogu ništa bez nas, znači zajedno. U nizu vaših aktivnosti i znakoviti angažman e, povodom Svjetskog dana zdravlja 9. travnja, kako je to izgledalo ove godine, što možete naviti za iduću ako već znate? A pa svake godine e, Svjetski dan zdravlja ovdje je dosta obilježeno i koliko vidim da svake godine bude jako veliki odaziv i što se tiče udruga e, u gradu Osijeku, ali što se tiče njihovih nekakvih tih državnih službi koje se bave sa zdravljem, tako da to bude Ehm, evo taj jedan potez e, u centru grada gdje budu prezentacije i udruga i svakog djelovanja, e, to bude jedno jako obilježavanje i mislim da to treba i dalje razvijati. A što se tiče za sljedeće, mislim da će biti otprilike kao i ove godine, jer u pravilu imaju e, jedan, jedan nekakav okvir tog obilježavanja dana gdje se on okupe, svako o sebi se prezentira, prezentira se sa nekakvim točkama ili sa nekakvim proizvodima i jednostavno na taj način gradu pokazuje ko je sve prisutan u njihovom gradu, ko su im sugrađene, čime se bave i šta rade, tako da je to dobro i treba opstati. U kojoj mjeri bi naše društvo trebalo biti efikasnije i bolje kad je riječ o stvaranju pristojnih uvjeta za život e, dijela populacije s ograničenjima? Kakva budućnost, e, kakvu budućnost priželjkujete vi za svu djecu s Danovim sindromom u Hrvatskoj? Pa ja bih voljela da oni e, prvo imaju jako dobru integraciju u školstvo i nakon toga nekako zaposlenje. E, u onom opsegu koji oni mogu obavljati svako od njih na osob i, i u onom vremenskom roku koje mogu obavljati, a činjenica da možda oni ne mogu raditi do 60 i neke kao mi. Znači to se treba prilagoditi E, zakon. Znači mi svi roditelji prižekujemo da oni imaju nekako školovanje i imaju nekakav rad. E, ne mora to biti e, školovanje na ne znam, nekim vrhunskim akademijama i radu ne znam, vrhunskim tvrtkama, jer je njima bitno da se osjećaju društveno korisni. Oni svi rastu i razvijaju se i ne znam, sad su u pubertetu i bit će odlazne osobe. Znači oni apsolutno imaju sve potrebe kao što imate vi i ja. Apsolutno sve, ali se jednostavno mi prema njima ono ponašamo kao da su vječite djece, ako oni tako jesu baš i simpatični sve, ali nisu. Znači oni imaju potrebe i želje, e onda se dođe u pitanje kad vi kao roditelj ne znate njima objasniti zašto da oni ne mogu raditi, a zašto oni sad ne znam, ne mogu ovo, a zašto oni ne mogu voziti auto <laughs> i tako mislim, oni imaju sve te želje kao i mi. Znači ono mi kao društvo što bi trebali napraviti, ali zaista ima sve više i više različitih osoba sa poteškoćama E, shvatiti da e, ih je tu sve većem broju, da se od takvih osoba ne može pobjeći i ne treba pomjeći i da mi kao društvo, odnosno mi osobe koje smo zdrave što se takvih poteškoća tiče, toga nemamo, trebamo e, raditi na tome da osobama koji, koji ne mogu, koji su slabiji od nas samih, osiguramo da imaju jednostavno, to je, ajmo to tako nazvati, to je u zadnje vrijeme nekako popularno dostajan život, ali zaista to na kraju tako ispadne dostajan život. I recite, imate li za kraj neku poruku za slušatelje, koji su planovi i udruge, što biste još voljeli je poručiti, što biste voljeli da se promijeni u, u, u svačanju društva, neznanju koje društvo ima? Pa evo, vašim slušateljima bi voljela poručiti, želim poručiti da smo mi ponosni na ovih naših deset godina djelovanja, da ćemo nastojati kao roditelji se boriti da djelujemo što duže i duže. Ono što bi voljeli je upravo to što sam rekla da se u društvu promijeni, da se omogući djeci školovanje i zaposlenje ili nekakve aktivnosti jer jednostavno je sve spalo na roditelje, ali roditelji niti nemaju, ne mislim samo ni snage, ni možda financijske mogućnosti, ali jednostavno nemaju ovlasti mijenjati svijet ako ili grad jedan, Znači, mi nismo u stanju promijeniti e, grad u, ili okolicu u kojoj živimo da bi bila ista kao, ne znam, sasvim deseti dio, a iste države. Tako da mislim da bi to, voljeli bi da zakonski se riješi, da se puno više posveti E, osobama sa poteškoćama. Ja sam svjesna da taj rezultat ne može doći brzo, zato što ih jako puno ima i zato što to jako osjetljiva e, tematika i to treba pozorno pristupiti, analizirati i mijenjati zakone, ali isto tako znam da možemo uzeti iz svih onih zemalja, a imamo ih u susjedstvu i Njemačka, Italija i ne znam ja, sve one pozitivne primjere implementirati u naš zakon. To možemo, znači ne moramo baš sve izmišljati, ali ajmo vidjeti i sudjelovati i komunicirati sa našim susjedima, vidjeti ono što se pokazalo njima da je efikasno i, i ajmo to uzeti i početi implementirati u naš zakon, a onda kasnije sami razvijati. Sve nas je, manje nas je brojčano, ali sve više e, osoba sa različitim poteškoćama, tako da ne trebamo ih zanemariti, su tu brojčano jako veliki. Ja ja zahvaljujem puno na vašem vremenu e, i pozdravljam vas e, i doviđenja gospođo Inović. Razgovaram sa gospođom Aleksandrom Kalarić, koja je također u udruzi punih deset godina od kada ona postoji i ona je zapravo majka 14-godišnje e, Stele koja boluje od Downovog sindroma. E, recite mi, gospođo, evo čemu, čime se vi bavite u, još u udruzi, koja je zapravo vaša funkcija koje su vaše iskustva od kad ste u udruzi? Pa evo ja sam od samog početka, ovaj, kao i većina roditelja koji su ovdje, znači ti deset godina, e, nekako svako ima svoju funkciju, ali gledamo obavljati onako te neke poslove zajednički, koliko može i koliko ima vremenski ovaj, onako da da od sebe. Da, kako je gospođa prije vas naglasila, to su samo titule, svi radite jednak dio posla. Da, e, upravo tako, da. Evo, kažem, dosta roditelja je zaposleno, tako da mora se tu poklopiti onako da se ima i vremenski, znači, nekih mogućnosti doći i obaviti neka posla. Što smatrate da treba mijenjati? Ovako što se tiče odnosa prema oboljenim osobama od Down sindroma, što bi se trebalo mijenjati u državi recimo ili udruzi? Pa evo, trebalo bi definitivno mijenjati što se tiče zapošljavanja, znači odraslih osoba sa Down sindromom, što kod nas u državi definitivno onako e, nikako nije postavljeno, e, da ih se više uključuje i u zajednice i u poslove. Znači ja kao majka onako djevojčice koja ima 14 godina i koju to čeka za koju godinu zaista onako mislim da je tako. A to je onda zapravo bitno obrazovanje. Pa što, koje je vaše mišljenje o situaciji obrazovanja osoba koje boluju od e, sindroma Down? Pa evo, primjer moja Stela ima 14 godina, uključena je u centar Ivan Štark, ne ide u razrede nego u skupine, znači zato što nije onako pod navodnike sposobna ne za te e, razrede, tako da ona neće imati mogućnost ni završetka srednje škole, niti jednog dana zapošljavanje. Između ostalog osobe s Down sindromom u Hrvatskoj koje ovaj, se zaposle danas sutra, koje uspiju ne, one pravo, ovaj, gube pravo i na svoju invalidnost, što nam je onako jako bitno. Evo u današnje vrijeme e, bez posla ostaju i ljudi koji nemaju posebne potrebe, ne, a pogotovo znači oni. Znači ako završe svoju srednju školu, ne nađu si posao, završavaju na birou kao i sve druge osobe. A evo, kod nas je onako pitanje posla zaista jako problematično. Čak i ako nismo u problematičnim skupinama. E, da li ste vi sudjelovali na Data e, Actionu što je bio? Nisam. Nisam. Niste bili recite Svjetski dan zdravlja, jeste tu sudjelovali? Da, jesmo, evo svake godine ovaj, se pojavimo tamo u, u, ulici, u Jegerovoj ulici s našim štandom, predstavimo se građanima, ove godine evo naša djeca su i nastupala ovaj, sa volonterkama koje su ih pripremile za taj nastup i bilo je zaista lijepo. Svake godine je lijepo. Ovako, što se tiče same birokracije, zakona, zdravstva, procesa liječenja, koje su vaše iskustva, što biste tu voljeli da se promijeni ili da bude drugačije? I čime ste zadovoljni? Pa evo, mi smo od samog početka, znači od prije 14 godina kad se ona rodila, odma ovaj, imali problema i sa invalidninom i sa uvećanim dječjim doplatkom, E, znači godinama smo to morali ovaj prolaziti da bi uopće ona ostvarila ta neka svoja prava koja bi po nama roditeljima trebala samim rođenjem ovaj dobiti ta prava. E, što se tiče vrtića, evo mi smo isto kretali u vrtić prije 11 godina, što je bilo u ono vrijeme vrlo teško u redovni vrtić upisati dijete sa Down sindromom. Kasnije je to s godinama e, postajalo sve lakše, evo kako čujemo od roditelja koji sad imaju malu djecu, lakše je ali prije je bilo puno teže. Susreli ste se i vi vjerojatno sa stigmama, zapravo neznanjem društva. A o čemu se evo tu radi? Ali inače neznanje stvarno zna iznenaditi. Pa ne znam, evo s godinama nekako je sve bolje, više se medijski priča, nekako malo je to pokrenutije što se tiče te priče. Prije 14 godina je puno bilo teže kada evo mi sami kad smo dobili dijete s Down sindromom, ono što smo čuli u bolnici, to smo čuli, nije bilo tako nekih ovaj, ne znam, evo recimo jednog Facebooka gdje sam ja mogla stupiti u kontakt s drugim roditeljima što je danas puno lakše. Prije je bilo puno teže, nekako je krenulo s godinama na bolje, ja se nadam da će s godinama biti još bolje. Vi ste sada zadovoljni s dostupnošću informacijama, evo barem to imamo. Pa da, da. Do tog se uvijek može. Do tog se može, da, puno lakše u današnje vrijeme doći. Pa evo, želite li još slušateljima reći nešto o svome putu, e, kako je to sve krenulo, kada ste saznali, čega ste se bojali, kako ste dolazili do informacija? Pa do informacija smo dolazili na taj način što sam se evo povezivala sa roditeljima iz Zagreba i cijele Hrvatske, ne, preko kućnog telefona, preko razno raznih letaka koje smo pronalazili po zagrebačkim bolnicama, pa smo na taj način evo i dolazili do informacija. Bolnica kao bolnica je bila vrlo oskudna sa informacijama, tako da smo mi kao jedni mladi roditelji baš bili onako u jednoj panici kako će to sve izgledati, da li ćemo mi to uopće moći. Ali evo, život donese svoje, išli smo korak po korak i ovaj, evo danas smo tu gdje jesmo. E, da li želite još nešto reći slušateljima? Što biste voljeli poručiti, naglasiti? kako biste voljeli evo, da promijene svoje stavove, kako da se nosi neko ko ima možda dijete eh, koji ima Down sindrom? Pa evo, ne znam, evo, uključite nas gdje god je moguće, ne, i naša djeca ovaj, su to zaslužila, mogu puno, zaista mogu puno, puno se mora raditi s njima, puno treba strpljenja, puno treba vremena, ali oni zaista jako puno ovaj toga mogu, tako da evo, ovaj, pozivam ljude da gdje god nas sretnu, gdje god nam se mogu uključiti da to ovaj učine. U redu gospođo Kalarić, hvala vam puno na vašem vremenu. Ja ću pozdraviti gospođicu Hanu Kolarić, pozdravi slušateljima iz udruge eh, Sindroma Down osječko baranske županije. Recimo, Ana, eh, čime se ti evo baviš, što radiš u udruzi, voliš li dolaziti ovdje? E, da, Jel tu e, voliš crtati ili nešto drugo radite? Da, vam crtati i sve ostalo. Jesi li i ti glumila? Mm, u školi. U školi, jel tako? Kako ti je u školi? A, e, dobro, imali smo u petak svekinu prirebu, onda smo glumili, pa, ja sam bila papeljuga, me tebi uh, kraljevik, tako smo krenuli i tako smo morali glumiti i to nam je rekla učiteljica Klaundija, morala sam i bilo nam je dobro sa pet, Morala smo radit e, predstave trenutku oko papeljunge i ja sam bila papeljunga tako stalo. Pa to je jako dobra uloga. Da. Znači ti dobro glumiš dok su te izabrali za pepeljugu. Da. E, e ako imaš prijatelja, koliko imaš prijatelja u školi, a što radiš s njima? Pa igram se s njima, malo crtamo, onda s malo igramo, pjevamo, a i onda idemo pisati. Tako Da tebi lijepo tu dolazi? Da. Jel te sluša mama? Da. <laughs> Jel hoćeš još nešto reći možda našim slušateljima? Da. Reci. Želim svima da... Pa da budu svi dobri, tako stalo. Da, da budu malo pametniji, da bolje slušaju, da bolje gledaju, jel tako? Da. Evo, hvala ti puno.